Mark Beats. Mark Beats. Kalmado lang ako pero pare gago to Kalmado lang ako pero pare gago to Kalmado lang ako pero pare gago to Pare gago to, pare pare gago to uh. Nag-iisa sa gilid, napapaisip Taginaw na panahon pero nagiinit Tahimik, matay mairap, panay ang indat Sabay pa sa tamang kidlat, pataas ang lipat dun sa ulap na makulay Siguro nga walang mababa sa matang mabungay Sa sulok, suminde, yung usok, tuminde Humitit na lubos, pagtapos ngumiti ah, Na para bang ako'y natatawa <laughs> Mata ko ay para bang namamaga Huwag niyo sanang isipin ako ay masama Pero pare gago to, di lang halata Halata Listen. Kalmado lang ako pero pare gago to Kalmado lang ako pero pare gago to Kalmado lang ako pero pare gago to Pare gago to, pare pare gago to uh, Kalmado lang ako pero pare gago to Kalmado lang ako pero pare gago to Kalmado lang ako pero pare gago to Pare gago to, pare pare gago to uh. Kalmado lang ako pero pare gago to Wala akong pake kung girlfriend mo ang gusto ko Huwag mo sanang isipin na bastos tong tropa mo Pero Gusto kong mapasakin ang shota mo Don't take it too personally This is the business And I just wanna tell you that you got my fucking interest I'm gonna take you places that you wanna go Let you meet those people who affiliated for Got me finger licking body sweeter than pomelo Spanking on them cheeks while you're pushing on your jello Don't wanna be discreet, I just keep it on the low low I'ma make you say yes while you say no no Kalmado lang ako pero pare gago to Kalmado lang ako pero pare gago to Kalmado Kalmado lang ako pero pare gago to Pare gago to, pare pare gago to Kalmado lang ako pero pare gago to Kalmado lang ako pero pare gago to Kalmado lang ako pero pare gago to Pare gago to, pare pare gago to uh. Maging milyonaryo ang plano ko Pera ay pinaparami parang naruto Sobrang bait sing amo ko yung amo ko Pero pag kalmado lang ako kasi gago to <laughs> Di ka pa naniniwala Tantahan mo sa buhay Isang beses lang tayo magiging bata Kesos pa rin petrubidusin habang nakahilata Para kahit sa sobrang dami ng mali Nagiging tama Nasa akin na lahat lang ako pero pare gago to Kalmado lang ako pero pare gago to Kalmado lang ako pero pare gago to Pare gago to, pare pare gago to Kalmado lang ako pero pare gago to Kalmado lang ako pero pare gago to Kalmado lang ako pero pare gago to Pare gago to, pare pare gago to uh.